Les 11 de la nit, 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports en 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com gmail.com. I la pregunta que vos fem esta nit en el Twitter del programa, arroba esporge97nit, arroba esporge97nit. Vos ha cridat l'atenció algun tapat en l'euro que vos agradaria que fitxara el València? És la pregunta que vos fem. Vos ha cridat l'atenció algun tapat en l'euro que vos agradaria que fitxara el València Club de Futbol? 11.32, perquè a dia d'avui l'únic cert és que estem com aquella antiga cançó de la mà gran de Rocío Jurado que dia en el punt de partida. Bàsicament, tornem al punt de partida del diumenge passat a aquestes hores, amb rumors, amb rumors, perdó, d'imminència sobre el fitatge de Còstic, amb posicionament del València sobre el fitatge de Diaguarà, amb l'embús que n'hi ha en les eixides del club, bàsicament una setmana després estem parlant del mateix. Ja sé que a voltes eh, eh, podem fer-se pesats, però tenim que aludir i acudir a l'actualitat. I l'actualitat és la que és, i és la que marca. El València està setjant diversos noms, està acostant-se poc a poc a ells, però no acaba de tancar-los. I per això, qualsevol moviment, per poc que siga, que es produeix al voltant d'estos noms, en el conjunt de Mestalla, vos el contem. I fins que ixe nom no estiga tancat, anem a estar desgastant-se i pegant-li voltes al mateix. Però és el que té l'actualitat. Així és l'estiu a nivell eh, futbolístic i a nivell radiofònic i a nivell periodístic. A hores d'ara, com deia, el punt de partida podríem dir, podríem dir, no anem a traure ni molt menys el eh, programa del diumenge passat, perquè han canviat coses, però sí que podríem dir que el punt de partida, bàsicament, de cara a afrontar esta penúltima setmana del programa, eh, abans de les vacances, és el mateix. Com vos deia, Kostic, Diaguarà i sense massa moviments, sense massa novetats en el tema de les eixides un tema extra de les eixides que continua preocupant molt. <coughs> I me consta que cada volta preocupa més en el València Club de Futbol, perquè, clar, el València, si Déu no ho remedia, més enllà dels reforços, sobretot una cosa que agrada poc als entrenadors i que ens consta que hi estarà no vol i que està fent força perquè no sigui així, però que va tindre que assumir-ho, és que començar d'ací 11 i 4, 15 dies Paco estarà a de començar la temporada amb els jugadors a més que no compta i és una situació incòmoda per al vestidor per a l'entrenador per al mateix futbolista encara que el futbolista en aquests casos és eh, qui menys patís té un contracte firmat un sou assegurat i si no és així, serà allà. I si no és allà, haurà de ser així perquè les normatives d'AFE impliquen que no pots deixar cap futbolista sense fitxa. Situació per la qual el futbolista del València Club de Futbol, per molt que el club li apremia que se busque la vida, si no té ganes d'eixir o si els oferiments que li arriben per a eixir no són els que el futbolista li averís, pues no va manejar massa ja sabeu el que està passant amb Negredo, però hi ha més jugadors. Eh, S'estem se, fixant molt en Negredo, però ojo, i Enzo Pérez, i Piatí, i Barragán, que els companys de Super la setmana passada que tampoc té clara la seva continuïtat, i Diego Alves. Va obligar Diego Alves així era Matthew Ryan de la plantilla, perquè a lo millor l'Albis no volia ser del València. Eh, mm, no és fàcil, eh? No és fàcil el que té el València per davant. És més, jo crec que ara per ara, amb lo poc clares que estan, semblen més clares les entrades que les eixides. Més o menys, però on està meditjant el València està clar, alguns ixen i altres no ixen, Còstic, Diaguarà, Gustavo Gómez, fins i tot eh, la possibilitat de Naní, que en Turquia cada volta ho tenen més clar que vindrà la València, perquè a més ja parlen de fins i tot que podria vindre amb la intermediació, lògicament, de Jorge Mendes, sense que el València estiguera obligat a pagar la clàusula sencera, que són 8 milions i mig, és a dir, que per menys de 8 milions i mig seria un jugador que li quadraria la València per a la banda dreta podria entrar. El València, per on es meneja, està clar. I que es meneja, està clar. Ara, és que han d'eixir... <laughs> Ojo, eh? Perquè, de moment, a hores d'ara, la realitat és que per al València Club de Futbol no hi ha més novetat que la de, ja ho comentarem, algun interès en el cas del Negredo, molta rumorologia en Itàlia al voltant de Mustafi, i dos equips que ja veurem fins a quin punt poden pugnar per André Gómez, que és cert que va donar una assistència en el primer partit, però que Portugal està fent un paper tan paupèrrim que va ser complicat que es pugui revaloritzar una miqueta més. I no és culpa d'André Gómez. Però, lògicament, la selecció portuguesa està donant el nivell que està donant en l'Euro, incapaç de guanyar-li a Islàndia, incapaç de guanyar-li a Àustria. Hi ha una selecció en la qual sembla que fins i tot per a veure aigua hi ha que demanar-li permís a Cristiano Ronaldo, a la fi, aquestes coses ho eixen molt bé o eixen molt malament. I lo de Portugal va camí del drama. I si no, que pregunten a ir com va quedar la selecció portuguesa. 11 i 39! anem a entrar ja en l'actualitat, com sempre resumint-la en aquest àlbum que per a nosaltres en el nostre inici del programa conté 5 fotos. Kostic sembla el primer i hi ha informacions que diuen que el jugador podria haver passat reconeixement mèdic i esta setmana podria arribar l'acord amb l'Stuttgart. Torna a la càrrega. El València refà de la primera negativa del Bologna insistís per Diaguarà tant com per aquí en Itàlia dient que els de Mestalla ja superen l'oferta de la Roma. Renovació en taquilles. Demà comença el període de renovació d'abonament en taquilles que finalitzarà l'11 de juliol ok el femení, cao el juvenil. Les xicones del llevant van eliminar de manera brillant el campió de Lliga, l'Atleti Bilbao, guanyant per 0-2 i jugaran les semis de Copa. Per contra, el juvenil ha caigut en la semifinal contra l'Atlético de Madrid per 3 gols a 1. Bona temporada i si qualifica Bojan Dublevich l'exercici que enguanya tancat València Bàsquet. A més, afegeix que és un honor jugar amb l'equip taronja. Ah, jugar aquí és increïble. Jugar en València, en mi casa i y es que, como dijo, estoy muy orgulloso de jugar aquí en Valencia. Les 11 de la nit i 40 minuts fem eh, un altre en el camí per a entrar a desenvolupar tots aquests temes. Abans, abans vos preguntem o vos recordem la pregunta d'esta nit. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Vos ha cridat l'atenció algun tapat en l'euro que vos agradaria que fitxara el València Club de Futbol? 11 i 40, fem una pausa per a la publicitat i en tornar d'allà estem amb tots aquests temes i molt més esports en València fins a l'hora de la matinada a Esports 97 nit, així en la 97.7 Ràdio. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid familia. ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Uh, hace uh, uh, uh, ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 42 minuts. Eh, com deia, eh, pràcticament podríem a parlar d'allò de el punt de partida per a eh, expressar el que es mereix al voltant del València Club de Futbol. <clears throat> Més moviment, encara que no massa, no s'enganyem, al voltant de les entrades que les, de les isides, el qual en principi és un problema greu per al València Club de Futbol el València té uns problemes econòmics que bàsicament passen per a alleugerar, alleugerir perdó, el tema mm, de les nòmines sobre el fair play que dicta la Lliga de Futbol Professional i que ja ha avisat el València que està en el límit. Però sobre les entrades, que lògicament és el que més il·lusió li fa a la gent quan arriba un període estival com este, i ja un mes després d'haver-se jugat l'últim partit de Lliga, és a dir, des que va acabar la temporada 2016-2017, ja que eh, parlar del primer dels noms que des del divendres està sonant, eh, no vaig a dir amb molta força perquè ve fent-ho, com deia, des de la setmana passada, però d'una manera especial sí, després de la informació dels companys de Plaza Deportiva el divendres, donant com a fet que eh, eh, Kostic, Filip Kostic, eh, hauria passat la revisió mèdica eh, i que firmaria per quatre temporades amb el València Club de Futbol. El, fins i tot me conten que en Alemanya eh, ja parlen de que esta setmana s'intentaria arribar a un acord bàsicament en quant al preu del traspàs mm, hi ha gent que parla de 12 milions d'euros entre algo més de 12 com a quantitat <coughs> que el València estaria intentant que admetera el Stuttgart més un bonus per eh, objectius i també de la forma de pagament, que també sembla que és el de les coses en les quals els alemanys sou, són perdó, eh, prou eh, inflexibles a l'hora de negociar-la. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Hola, Manolo. Què tal aquesta setmana? Molt bé. Fantàstic. Molt bé, molt bé. <laughs> molt bé, Salva. Eh, en este cap de setmana, com deia, eh, s'ha parlat de eh, Philip Kostic, com deia en Alemanya, parlen a una xifra d'algo més de 12 milions d'euros, més el bonus que oferiria el València per objectius i també de la forma de pagament eh, eh, el que passa és que el club no acaba d'admetre ni molt menys de manera oberta que el jugador hagi passat el reconeixement mèdic per el València Club de Futbol. <clears throat> Bueno, la informació que tenim, Manolo, eh, del València Club de Futbol mm, pues no, no, no confirma que el futbolista hagi eh, passat la revisió mèdica en les últimes, eh, en les últimes hores. A partir d'ahir, pues nosaltres ja informació eh, no la tenim eh, confirmada. Sí que conegam, evidentment, l'interès del València en, en Còstic, però a partir d'ahir no tenim la, la confirmació per part del club de que el futbolista hagi passat la revisió mèdica en les últimes eh, hores. Sí que, per tant, Manolo, pues, eh, tot estic a punt de, de tancar-se una volta el futbolista hagi superat i ser revisió mèdica. Eh, que de moment eh, el València està tirant amb el doctor Luis Silvestre, eh, que, perquè des que va acomiadar a Juan Albors al qual encara per cert, encara, eh, més enllà del finiquito no han donat cap explicació de la seva institució eh, el Valencià no ha nomenat cap, eh, cap de servicis mèdics i per tant el Valencià a 15 dies d'arrencar la pretemporada estan sense cap dels servicis mèdics Sí, el Valencià també necessita un, un cap dels servicis eh, eh mèdics després del comiat de, de Juan Alborz uh mhm. -huh. pues el Valencià tampoc ha tancat diríem aquesta i la incorporació. Necessita, a part de tancar ja contractació de futbolistes, també necessita tancar la contractació d'un responsable dels servicis mèdics. La informació que tenim és que el València sí va contratar un cap dels seus servicis mèdics, però de moment, Manolo, pues encara no, no ha tancat aquesta contractació, tampoc descartem... Però no fitxa la València, no fitxa ni un metge. Exacte, això seria, <laughs> seria l'acudit. Tampoc descartem que eh, si el València no troba res en el mercat eh, dels metges, uh -huh. per dir-ho d'alguna forma, que no, es, no descartem que es quede com a cap dels servicis mèdics el mateix eh, Luis eh, Silvestre. Bueno, pues, eh, al qual li desitgem tota la sort del món, lògicament. Eh, per cert, eh, parlàvem de costis d'aquesta situació del, dels servicis mèdics i de la quantitat del València que ofereix 12 més el bonus. Si recordeu, el dijous, abans d'anar al món de cap de setmana, de costis mm -hmm. alguna cosa més, Folgado, per cert? No, no, no si recordeu el dijous eh, en esta mateixa sintonia vos dèiem després de la informació que vos donarem dimarts de que la cosa estava quasi trencada per la València amb Diaguara però no està trencada i atenció que la València va intentar eh, reactivar l'operació les notícies que s'arriben des d'Itàlia eh, i a més vos contarem perquè igual la Roma no oferís tants de diners com s'està dient que oferís en recordeu que se, se va contar el dijous el que ens arriba des d'Itàlia és exactament això que el Bologna està una amigueta mosca amb la Roma, perquè sembla que en un principi anaven a ferir molta llenya i després mm, no arriba ni molt menys als diners que el conjunt del Bologna esperava i per tant l'oferta del València que la informació que tenim és que era més propera als 15 que altra cosa, no arribava als 15 però sí oferia una quantitat de bonus amb el qual el Bologna podia arribar al bonus eh, l'oferta del València diuen des de Roma mateix no des de Bologna sinó des de Roma asseguren que les dues ofertes ara és de la millor col·locades per a fer-se amb Diaguarà són la del València i la del Nàpols i posa per davant la del València sobre la del Nàpols perquè el València com deia no ofereix els 15 però està a prop i per lo que me conten de Laurentis en el Nàpols no ofereix més de 11 mm. i podria intentar introduir algun cedit. Per tant, quin és el problema per al Bologna? El Bologna es troba en que dels clubs italians que s'han interessat, Roma i Nàpols, el que més ofereix és el Nàpols i són 11 més algun jugador cedit. Com deia, l'oferta de la Roma, i ja, va, i ja vos ho avançàvem el dijous, està per davall. La del València, en efecte, són algo menys de 15, però amb el bonus d'un possible traspàs en el futur, tal, eh, podria arribar. Quin és el problema? Ja vos ho estem contant. El percentatge que el Bologna ha de pagar-li al San Marino, club de procedència de Diaguarà, si és <coughs> transferit des del Bologna a qualsevol altre equip que no siga del calcio italià. I, per tant, a hores d'ara, el Bologna se fa el digne, se fa eh, el dur en esta negociació eh, i fa molt poquet acaba de parlar per a la cadena Sky Sport 24 Ricardo Vigón, que és el director tècnic del conjunt del mm. Bologna Salva, dient que Diaguara és un jugador molt important i per tant sols se van acceptar eh, ofertes importants a l'alçada d'un jugador com este. Sí, de moment Manolo Roberto Vigón en les declaracions, perdó, Roberto Ricardo Ricardo, Ricardo ah. Vigón en declaracions a Sky Sport 24, eh, el que comenta és que de moment no ha arribat cap oferta, diríem, eh, important per a vendre Diabarà i Textual ha comentat que eh, Diabarà és un futbolista realment important i ha de ser considerat com a tal. Per tant, eh, les ofertes que han arribat per a este futbolista no són de la importància que, segons el director esportiu del Bologna, el futbolista mereix. Diu que van a vendre al futbolista, que probablement el venguen, però les ofertes han de ser importants, si no, no podran vendre al, al futbolista. Clar, eh, com deia, la diatriba, eh, el dubte en el Bologna, que vol treure més pasta si transfereix el jugador per el percentatge, el 20% que li ha de donar al Samarino és... A hores d'ara, el que per el que tinc damunt de la taula, la del Nàpols no és ni molt menys la que jo vull, però íntegra per a mi, la de la Roma, la de, la Roma de moment ni, ni se contempla. La del València no arriba a lo que jo vull, que són 15. És una miqueta superior a la del Nàpols, però d'ahir un 20% té que anar al San Marino. I, per tant, anem a esperar una miqueta més, a veure si fem-nos els durs, les postures eh, van acostant-se, van apropant-se, i poden tindre un punt d'unió en comú. Però és d'ara la situació per al mateix Bologna és la que és que, que com vos comentarem el mateix dijous, l'oferta de la Roma, que semblava que era el club millor col·locat, no anava a ser de l'alçada econòmica, tot i la venda ja de Pjanic a la Juve, l'oferta de la Roma no anava a ser ni molt menys de l'alçada econòmica que esperaven en el Bologna. Així que, de moment, des de la mateixa Roma apunten que les dues ofertes millors col·locades són Nàpols i València. I de moment el Bologna diu que per aquest preu ni a Nàpols ni a València, que és un jugador important i que si és, serà per una oferta important. Nani, <coughs> sobretot, eh, segons ens, ens conten, en mitjans turcs se parla d'una possibilitat cada volta més oberta que Luis Nani, el interior dretà de la selecció portuguesa eh, i que juga a la Arisdala en el Fenerbahce, acaba en el València Club de Futbol, ja sabeu, representat per Jorge Mendes, un jugador ja en una edat, 29 tacos, però bueno, si estem queixant-se dels joves que eren en guany, <coughs> ara eh, sembla que este és un perfil molt diferent, i eh, en una clàusula de 8 milions i mig, però que hi hauria eh, entesa per a que el jugador poguera eixir per menys del preu de la clàusula i per tant seria un jugador, Salva, que sí entraria definitivament en, el, en, el, en els paràmetres en els quals voldria manejar-se el València a l'hora de eh, buscar reforços aquest estiu en sí, preu. entra dins del, del preu de lo que el València estaria disposat a pagar per un, per un futbolista, Manolo. De moment, si se paga la clàusula, són, són 8, vull dir, més econòmic que Còstic, més econòmic que, que diabarà i dins del eh, percentatge que el València en el mercat actual vol pagar per, per eh, els futbolistes als que pretén. Ja està clara una cosa, ja és que el València està buscant futbolistes de, de banda, Costi juga en banda esquerra, Naniu juga en banda dreta... Pot actuar refer les bandes, eh? Vol, vol efectivament refer les, eh, les, les seues ales, la dreta i, i l'esquerra, i està tractant de eh, pues, trobar en el mercat aquest tipus de futbolistes. L'ha trobat ja un en l'Stuttgart, que és per a l'esquerra, i té un altre preparat, segons la premsa turca, que no para de parlar d'este nom, que és eh, Nani, que actualment pues, està disputant en, en Portugal l'Eurocopa. 8 quilos negociables i representa per eh, Mendes, però avui també insistien en Turquia en la possibilitat que este futbolista també en breu, en breu que ja veurem, pues siga jugador del, del València. Jo crec que no es meneix hasta que no acabe l'Eurocopa o no acabe l'Eurocopa per a Portugal. El problema és que per a Portugal la pinta que té és que va acabar l'Eurocopa mm. molt pront. De fet, ara de seguida ve Pablo Leiva i parlarem de la, de la Euro, però té, té pinta, i a més en la tertúlia avui també, aprofitant que hi ha una miqueta menys de, de capital informatiu, també anem a dedicar-li minuts a, a a l'Euro eh, eh, pel que hem vist este cap de setmana. Isides, no paren d'eixir interessos en Itàlia per Mustafi. Avui fa una setmana exactament Mustafi li feia un gol amb la selecció alemanya a Suïssa, no, no me'n recordo qui li va fer el gol a Ucraïna, a Ucraïna en efecte, i a partir d'ahir Saballa ens deia eh, està la cosa que en Itàlia, doncs pues miren, en Itàlia ara mateix parlen de Milan, de Juve, de Nàpols, fins i tot del Nàpols se diu que podria oferir un intercanvi amb Albiol, que me costa creure que el València, que vol incorporar Albiol, però eh, admetrà un canvi a pèl Albiol Mustafi. I diuen que l'Inter és l'últim equip en afegir-se a este interès per el jugador alemany del València. El que passa és que, de moment, tots els interessos, salva, però, Eh, passa damunt de la taula parlar de xifres no parla ningú amb el qual sí és possible que algú estiga filtrant el nom de Mustafi per Itàlia que té bon cartell perquè ja va estar en la Sampdoria de fet de la Sampdoria fa dos anys va vindre el València de Futbol però de moment eh, coses tangibles no podem parlar en quant a Mustafi no, no, no hi ha una oferta en ferm per, eh, per Mustafi que ha arribat al, al València, però bueno, ja comentarem en aquell moment, Manolo, que en Itàlia se parlava ja de l'interès del Nàpols, del Milà, de la, de la Roma, ara s'ha fet l'Inter de, de Milà, bueno, pues lo que està clar és que sembla que té mercat Mustafi en, en Itàlia i que sona per a qualsevol club que busque un, un central. De fet, té una eh, informació mm, curiosa, per, per dir-ho d'alguna forma, Manolo, que hiciste cada setmana des d'Itàlia, se parlava de la possibilitat d'un canvi de cromos al viol eh, Mustafi, al viol cap al Nàpols, perdó, Mustafi cap al Nàpols i al viol cap al, cap al València, no? una operació algo, bueno, pues, eh, rocambolesca que evidentment no, no, no va produir-se, però fins i tot se parlava en Itàlia este cap de, de setmana d'aquesta possibilitat d'intercanvi de, de cromos que està molt lluny de la, de la realitat. Álvaro Negredo ha estat este cap de setmana en Almeria perquè se casava un futbolista del València, Pablo Piatti. I ahí ha estat Álvaro Negredo, que sembla que eh, ahí sí que fan bona societat. Eh, I el cas és que eh, per Negredo l'únic que n'hi ha és interès de l'Espanyol, que me conten que sí, Ah, això sí, s'ha dit. Són 3 quilos, nets, per a la butxaca de futbolista. Vull dir, és que... I amb el rendiment que ha donat, és que, no li, és que és el gran problema, el València. És que no li vas a treure molta més punta a la situació d'Álvaro Negredo. I parlen també d'alguna oferta en Turquia. Una, però... sessió, una sessió, Manolo, mm. sempre que l'Espanyol pague tota la fitxa, fitxa, vull dir, jo no, la descartaria. Enemigo eh? ha punta de plata, no? no, que diria no, no la descartaria en absolut. No, no, per a res, perquè és que tampoc va tindre molt més Negredo sobre la taula, no, no s'enganyem. No, no. Eh, això és, per tant, en quant a Igides, no hi ha molt més. Dos últims apunts, pel que fa al València Club de Futbol. Demà comença la renovació de València en taquilles fins al dia 11 de juliol la gent que no s'ha renovat automàticament l'abonament eh, per pago domiciliat i que ara té que acostar-se taquilles. Anem a veure quina resposta té el València Club de Futbol i que el femení s'ha gravat en les eh, semis de Copa de la Reina en guanyar-li 0-3 el Granadilla. En quant a Llevant Unió Esportiva, ja està clara la pretemporada on se va fer el lloc que, eh, del qual avui parlem els companys de Superdeporte, el Real Club Golf de Campomor, en Oriola, i que ah, el coneix molt bé Muñiz perquè allà estigui amb el Nipro quan va ser el segon de Juan de Ramos. Esta setmana es preveu, eh, es preveu alguna reunió amb futbolistes eh, amb els que no es compta per a dir-los ja definitivament que no se compten ells, entre altres gent com David Navarro o Juan Fran, que sembla no compten per a Juan Ramon López Muñiz, i també, com dèiem amb el València, també el femení del Llevant, i a més crec que de manera brillant s'ha classificat per a les semis, li va guanyar ni més ni més que el campió de Lliga, l'Atleti va 0-2. Ara sí, el juvenil no ha pogut també l'Atlético de Madrid d'Òscar Fernández, i tot i guanyar des dels 10 eh, segons de joc 0-1, acabat perdent 3-1 i queda peat de la final de la Copa del Rei tanquem la formació de Llevant i ara, 11.58, és moment d'entrar en l'Eurocopa. 11.58 i està per a sempre, que a més després se queda per a la tertúlia. Pablo Leiva de Superdeporte. Hola Leiva, què tal? Bona nit. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues en el dia d'avui, França 0, Suïssa 0 i Albània 1. El gol de Sadiku, Romania 0. Me sap greu que el gol de Albània, que ha sigut històric, perquè és el primer gol d'Albània en una Eurocopa i és el primer partit que guanya Albània en Eurocopa, no ha de servir per a res. Bueno, aún hay opciones, Manolo. Eh, Ahí Está muy remotes. Son muy <laughs> remotas, justo ahora estaba comentándolo con, con Chilet fuera. Eh, el grupo de España y el de Italia le dan la vida. Es decir, si Turquía ganara 1-0 a República Checa, Turquía sería tercera con solo tres puntos y peor golaveraje que Albania. Y en el grupo de Italia, si Italia le gana a República de Irlanda y Bélgica le gana a Suecia, o, o Suecia e Irlanda en este caso, tenían solo un punto. Entonces, por ahí Albania puede tener opciones. Ojo que, perdón, Albania en cara no es Feles Maletes. No, no. Ahora tienes preparaetes, pero, pero Feles en cara no. Correcto, tiene, tiene un, opciones y histórico primer triunfo de Albania en una Eurocopa. Sí, señor. Eh, además, me alegro un montón ya Gianni De Biasi, pero el treball que ha fet, per mm. ha reconstruido esa selección que prácticamente no existía. i el tio diuen que se va passar, de, de veritat, eh, contra la història, mesos mirant a on hi havia futbolistes amb sang cadavanesa per a convèncer-los sí. i de fet Salva Folgado va contar en este mateix programa de la temporada passada que Mustafi no va acabar jugant tenis a selecció per 15 dies, per dues setmanes només, no va acabar eh, Mustafi jugant tenis a selecció. Mustafi, que més ha ficat un tuit de felicitació a Albània per la seva primera victòria en Euro. I després, eh, França 0, Suïssa 0. Jo que França mm. físicament la veig bé, veig un equip amb molta potència, Pero veis que asociativamente parlante, es un equipo que le costa. Sí, yo precisamente creo que, por ejemplo, en partidos como contra Italia, en un supuesto cruce eh, o, llegados a una fase más avanzada del torneo, Francia lo tiene muy complicado, pero ojo que yo, Francia, si se enfrenta a España o Alemania, ahí creo que Francia tiene opciones. Es un, sería un contexto en el que Francia no tiene que llevar el balón, que creo que, Francia con el balón no sabe lo que está, Es cómoda. Y, a la contra tiene jugadores eh, fundamentales. Y hoy me ha gustado mucho eh, la entrada de Johan Caball en el centro del campo de Francia. Creo que es un futbolista muy diferente a lo que son Pogba Matuidi y que les puede dar esa faceta organizativa que a Francia le hace falta. Pero sí, como comentabas, Francia eh, tira solo de la calidad individual pero como en estos torneos los que empiezan con dudas eh, luego pueden sorprender, yo no me fío ni un pelo de Francia. Correcto. Eh, pero además, a Snow, hay les toda la jornada unificada a Snow porque se dirimixen los clubs Además se divide el grupo B, eslovaquia Inglaterra y rusia Gales. ¿Cómo veos? Pues yo eh, estaba haciendo mis cábalas porque a mí me gustaría que pasaran Inglaterra y Eslovaquia, porque, porque sí que considero que son las dos selecciones que más han ofrecido. Rusia veo que, va a ser complicado que Rusia le meta a mano a Gales, pero, igual saca un empate o incluso eh, si Gales se despista porque no ha hecho un buen torneo, sí que puede, puede sorprender. Y Inglaterra, yo no la veo nada favorita contra Eslovaquia. Inglaterra ya tiene cuatro puntos, por lo que está, está clasificada, ya sea como tercera, como primera, como segunda. Y, y, ojalá Eslovaquia se meta a la siguiente fase porque está haciendo un torneo y hay que fijarse en un jugador que a mí me ha sorprendido mucho en este torneo, que es Mac, de Eslovaquia. Todo el mundo habla de Hamsik. <clears throat> Eh, Mac es un, un fantástico jugador. Ahora a parar molt després de jugador. Eh? Mm. La pregunta que li estem fent esta mitad a la gent en el Twitter és eh? quin, quin tapat, vull dir, eh, eh, quin jugador? No, el jugador no, vull dir, a fitxar amb ell no te fa falta, val? Claro. Estem preguntant tapats, vull dir, sabent sí. eh, quin és el nivell. I, tal, I estem, estem rebent propostes Yo creo que se, divertido a divertir una miqueta en la tertulia de Express. Estoy seguro que sí. Bueno, ¿alguna cosa más que apuntar? No, eh, simplemente decir que con lo que llevamos de Eurocopa, de momento eh, España es favorita. Eh. España, con los dos partidos que ha hecho, creo que, que pocos equipos han dado la sensación de superioridad que ha dado España. De momento, un partido. Bueno, al final i l'altre, d'això també parlarem en la, en la tertúlia molt, perquè eh, el principal favorit i l'equip que més estava agradant de la Copa Amèrica era Mèxic i a nit sí. 7 a 0 de Xile amb Vargas fent 4 Vargas fent 4 i Juan Antonio Pizzi de No he podido ver aún el o partido. O sigui, sea, que els favoritismes... Pero, pero, calma. Pero sí que yo, para mí México y Argentina eran claras favoritas. a mí Roberto Fabián Ayala y, y molta fe a lo que me dijo Ayala, cuando le iban a preguntar el día que en la entrevista, que yo estaba en Copa América y fue en comentarios y dije, ¿qué es lo que me está grabando lo que has visto? Y pues México, la matéis. De hecho, para que veas cómo son en Superdeporte, eh, <laughs> esta mañana he recibido ya un mensajito de, un par de compañeros diciéndome, <laughs> vaya ojo diciendo que México era una de las mejores. para que veas que están a todos. todo. Estel 12 de la Niti, y... Eh, y también te digo una cosa, Y también eh, Chile, que después de no hacer un buen primer partido, eh, de tota pizza a Chile mm. y mira a Chile no está y mira a México no está. Ara després continuarem parlant, que tenim tela que, mm, que tallar. En bàsquet, a la fi Pedro Martínez va acceptar l'oferta de renovació de València Bàsquet per una temporada. Al tècnic li haguera agradat que fora algo més ample el projecte o algo més ample l'oferta, però tan sols una campanya, però l'ha acceptat. Ja ha parlat, eh, per fer una valoració, este cap de setmana, Bojan Dublevic, que també admetia un eh, lleuger, una lleugera baixada de prestacions a mitjà de temporada, però que pensa que en general la campanya ha sigut bona. química de vestuario es muy, muy buena porque jugadores, tenemos muy, muy buenos jugadores y como, como, como, y como personas también. Eh, creo que teníamos una um, buena temporada, como es, es normal en baloncesto que tenías un bueno en un mal momento, pero eh, al final es buena temporada. Y un Boyan Durevic que no está ya ni un pel y parla de guañar un título la temporada viniente. Creo que he tenido una buena temporada y nada, ahora tengo selección de Montenegro y año que viene probamos a ganar a título. Ojalá siga así Valencia Vázquez pueda puga eh, tocar beta y puga alzar un título. I també este cap de setmana han tingut una cita important, vos, eh, hem parlat d'ella durant aquests últims dies, que era el clínic d'entrenadors de futbol sala que hi havia a la ciutat de València i que ha organitzat un bon amic d'esta casa, al qual eh, volem eh, donar-li l'enhorabona i preguntar-li què tal ha anat. Eduardo García Valdamiqui, què tal? Bona nit, bona noches. Hola, què hi Buenas noches. Bueno, hem tingut un fantàstic clínic este cap de setmana en València. Eh, quina eh, és la primera conclusió que extraus després d'estos dies d'ensenyament de, eh, ensenyament a la en que a formarse como entrenador de fútbol sala? Mira, yo lo primero es agradecer a los que han venido y que ha habido un grupo más amplio de lo que yo esperaba, pero sobre todo lo que es complicado es que vas notando si les gusta o no, si aguantan los tres días que son, ¿no? Correcto. Y entonces hasta el último momento han estado todos y eso quiere decir que por lo menos les ha gustado, han, pueden extraer conclusiones, eh, se han sentido que les ha servido el clínico. Y entonces para mí eso es eh, suficiente, me llena de, de satisfacción. ¿no? I tu has tret conclusions, Miqui, de cara a organitzar-ho, no sé si en anys venideros, en el següent, d'ací dos, no sé, però tu també has tret conclusions de, de quines situacions agraden més a la gent o de quines situacions la gent pot eh, extraure més vivències o més ensenyaments de cara a, a exercir la tasca d'entrenador de, de, del teu esport de futbol sala? Mira, yo creo que, que Valencia necesita que haya un clínico de nivel por lo menos todos los años. Que vayan turnando los ponentes, que uno haya venido Venancio, Miki, que otro vengan otros, que, se vaya distribuyendo y que vayan teniendo diferentes versiones de lo que es nuestro mismo deporte. ¿no? A partir de ahí, eh, tiene que ayudar más gente. Eh, hay instituciones que tienen que ayudar, hay federación que tiene que ayudar, o sea, tiene que ayudar mucha más gente y tiene que estar mucha más gente comprometida y no puede recaer todo en dos o tres personas solo, digamos, independientes, ¿no? Mm, doncs, ya eh, que aprofitar y de corresponda, en este caso a la Federación Valenciana, que a lo mejor podía haber eh, donar-li en el seus mitjans al clínic de... No, y, y, y, además los, los mm, equipos o colegios o tal representativos del fútbol sala valenciano, que es verdad que que hay una serie de colegios y de equipos que son los que mueven el fútbol sala valenciano, se tienen que, involucrar, ¿no? Porque verdaderamente yo, los únicos que han ayudado de verdad, habéis sido la prensa. pues, eh, en la nostra mesura, en el que podem fer, en tirar un granet d'arena o, o, o arribar una miqueta al muscle, que crec que és el que ens pertoca, perquè crec, a més crec que són iniciatives que, que valen eh, molt la pena. Com deies, eh, este, en este clínic has estat tu, ha estat Carlos Navarro, ha estat eh, Juan Albós, ha estat Manolo Peris i ha estat el seleccionador nacional eh, José Venancio López. Eh, mm, ja deia, per a la gent, eh, a lo millor que eh, no ha pogut estar per diferents circumstàncies circumstàncies, més enllà de eh, donar-hi l'esperança de que es puga fer en, en el pròxim any, ojalà que sí, però eh, hi ha més clínics per a si a prop, Miqui, que, que a més tu vas a, a, a participar en alguns eh, com, a, com a ponent, hi ha més clínics als quals la gent se puga acostar o, o, o tindre-los en l'agenda per a marcar-los i, i a lo millor si no ha pogut estar en València i a més d'esperar un any que jo crec que l'any que ve també farem el possible per a, per a que estiga eh, poder en este estío, pues, eh, ¿Tiene alguna enseñanza mes. Sí, ahora eh, creo que el mes que viene hay uno en Calpe y hay por en Novelda creo que también hay. Vamos, Pato de Aspis, uno de los entrenadores considerados mejores de España. Voy yo a Manolo Pérez, repetimos. Y después lo que hay es muchos. Yo a mí mm, me gustaría, porque el fin de semana que viene vamos a, a Milán, Venancio, em, Candelas, yo y eh, la verdad es que me, me, da envidia el ir allí y decir que desde hace 15 días las 150 plazas están ocupadas y no admiten más gente. Oh. ¿Me entiendes o no? sí, sí, perfectamente. Y, que vale tres veces más haciendo lo mismo que hemos hecho en Valencia. Y tienen que cerrar porque no cabe más gente en, las aula, en, la, en la aula y tal. Y dices, bueno, esperemos que si repite en Valencia, pues vaya el boca a boca, ¿no? Pues vaya haciendo que, que el año que viene haya más gente. Y así sabes que espentarem todo lo que puguem. Seguro que será una experiència extraordinària de Milá. Yo crec que també ha sigut una molt bona experiència lo de, lo de València, Miki. Así que enhorabuena por la parte que t'ha tocat, que és molt en este, en este clínic, y a veure si año que viene pueden repetir. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Manolo. De veritat que ha sigut un clínic amb unes ponències eh, espectaculars i molt interessants. Totes, eh? Des de la primera fins a la última. I esperem que pueda tindre continuïtat en València i que tinguin alguna més de recolzament, com es queixava Miqui, jo crec que no li faltava raó. 12 de la nit i 10 minuts, tanquem la primera part, la informativa, entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. les 12 de la nit i 11 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi en la 97.7 ràdio fins a l'hora de la matinada en Esports 97 nit. Estem... Eh, eh, fem la pregunta. Vos ha cridat l'atenció algun tapat en l'euro que vos agradaria que fitxarà el València? Clar, sempre tenint en compte les restriccions econòmiques. Vull dir, no me vinga ara en que... Eh, no, que Bale, no, vull dir, ni és tapat ni el València pot assumir Folgado, Tu has vist algun tapat que t'agrada? Yo le he estado comentando a l'Eiva, m'agrada el mid centre de, Suiza El mid centre de Suiza. Ah, pero ya el Arsenal ya, ya lo firmó justo antes de que empezara la Eurocopa en un momento rapidísimo. Ah, qué es cuando sí. Shaka, ¿no? Mm. Granit Shaka. ¿Estaba en el Mönchengladbach? Sí, correcto. Yo en el centrocampista, mm. jugaba con Kramer ahí. Mm-hmm. y, la verdad que, es un futbolista que al final no sé si pagaron por él 40 millones de euros. Una cantidad que, bueno, el Valencia evidentemente eso no, no llega y es un jugador que, en la creación le puede dar mucho al Arsenal, precisamente lo que le ha faltado esta temporada. Que creo que no. Arteta ya estaba en, otras cosas. <laughs> Eh, Wilshire, eh, ya hemos visto que durante toda la temporada no ha jugado casi y ha jugado más con el B que con el primer equipo. y, y, saca yo creo que la temporada que viene titular indiscutible. Acabo de sentir a Pablo Oliva y el tesa que compete avui la terna fantàstica d'Estanit, és el company de Levante Mercantil Valenciano, Vicent Chilet, Hola Vicent, què tal? Bona nit. Què tal Manolo, com tu estem? tu ja estàs apuntant també noms, no? De, de sí, tapats sí. que t'han agradat. Sí, bueno, no sé si són tan, tan tapats, perquè, mm. eh, per exemple, en el cas de, de Sar, el, el central suís, pues, ja, ja ho, ho venim comentant abans, ja des del, Molta des del gent Basilea... Molta donat nom. Sí, des del Basilea, pues, eh, la eliminatòria que l'enfronta al València ja varen veure que era un central de molt bones condicions. El que passa és que sí que crec que entra en la, particular, en la particularitat de que puga encara encaixar dins de les restriccions eh, financeres que té el València tenint en compte que està en el, en el Hoffenheim uh mhm. -huh. I, i també dins d'issa eh, estret marge eh, financer també podria entrar eh, Nagy, eh, l'hongarès un interior... Diuen que el Bologna vol Nagy per substituir Diabola Nagy és un jugador fantàstic. Sí. O sea, és un, un jugador molt jove. Sí, sí. I, que, i que además Hungría ha hasta Eurocopa, yo creo que, evidentemente un punto por debajo de selecciones como, como Portugal y como Islandia en su grupo. Y, al final Nagy ha, hecho dos partidos que, da la sensación de que es un futbolista hecho y un futbolista que, ya está cuajado, ¿no? Porque tiene ese pozo en partidos importantes que, a los jugadores les cuesta coger. Y con el balón en los pies a mí me parece eh, un golpeo para un pase diagonal de, de los mejores que se han visto en el torneo. Sí, jo crec que sobretot per el, el rendiment que, que ha donat, perquè clar, està en el Ferenbaros, eh, mai saps igual com puga acusar el Vertigen pues, de, de cites importants, de transcendència, però en el grup que se li presentava a Hongria pues, crec que, crec que en aquest sentit ha eliminat dubtes. També crec que ja està en l'agenda d'equips de, importants de la, de la Premier, que això fa sempre augmentar quantitativament la, la, competencia eh, financiera eh, financera molt. pero bueno, sí, para a sería y y también que sería una posición que al Valencia no le vendría mal reforzar Yo, sobre, sobre lo que comenta Chile de Premier, a Nagy, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que el, perfil que le pega es Liga Española, porque es un jugador que con el balón en los pies tiene un toque muy, muy bueno, un jugador que, en fútbol de combinación eh, crece mucho y en la Premier, eso sí, de vuelta tal vez le puede matar. Sí, le trabaría a faltar esa pausa, sí. Mm. Eh, per a que vegeu que la gent està pendent de, de l'euro eh, hi ha noms que més o menys són tapats però te poden sonar, però la gent està donant noms de, de que està papant-se l'euro sencereta, vull dir, per exemple Juan Ram, diu, em sorprengué, el lateral dret d'Islàndia Saerveson y también el número 8, Bjarnason. Mm. Saevarson es, es, algo es un poco más desconocido, Bjarnason sí que, mm. sí que es un jugador que, que, en Europa ya tiene cierto nombre. es un, buen lateral. A ver, eh, Islandia eh, tiene jugadores, yo, yo por ejemplo de, Islandia destacaría a eh, uno de los delanteros, creo que, que, que, ha estado bien y que, y que tiene mucho peligro cuando llega al área. Es un jugador que probablemente vaya a una liga eh, más importante, no un equipo top evidentemente, pero pueda tener minutos. Y Vianas es lo que comentaba, un jugador que tanto en banda como cayendo a la media punta lo hace estupendamente. De las curiosidades que tenen esta, esta Euro, ahir va a dependre que eh, en Islàndia els futbolistes les coneix per el nom de pila. El que passa és que tots els que estan a la selecció juguen a l'estranger, vull dir, juguen fora de la Lliga Islandesa, de fet la Lliga Islandesa no para perquè eh, els que han anat a la selecció són tots de fora d'Islàndia i com fora d'Islàndia són coneguts per el seu cognom, per això les samarretes a nivell internacional porten el cognom, però que els futbolistes són coneguts en Islàndia per el nom de pila. Vull dir, lo del cognom és més una cosa europea o de UEFA que... Yo, yo voy a dar otra anécdota sobre los nombres de Islandia. Una anécdota no, es, és para que la gente coja mayor facilidad a la hora de nombrar a los jugadores de Islandia. Cuando el nombre termina en Ason, uh -huh. por ejemplo, Arnason, uh -huh. Ason, solo se pone una S. Cuando acaba en, en cualquier otra manera, Por ejemplo, Sigford son doble Dos S. Al final. Pues mira, no crees que me reporte molt la meva vida, pero es una cosa que te da. <laughs> No, no, eh, Escolta, que está muy bien. Cuando eh. vas a poner un tuit, así no tienes que ir a Wikipedia. Oye, este llevaba una S y llevaba dos S, ya lo sabes. el problema no es la eh, una S o dos, son totes les paraules. <laughs> que van de la S. <laughs> mira, per exemple, Leandro eh, ens parla de Kapuzka, Digo que estigui molt bé el primer partit en Polonia. Hmm. Este Kapuzka de qué es? On Es un centrocampista, ahora mismo, le tengo perdida la pista, hace unos años estaba era, era un jugador, creo que sale de, de, la cantera de, de Varsovia. Y ese, eh, para mí es un, un, jugador que está rindiendo por encima de lo que es él en esta Eurocopa. Vale. O sea, que es un jugador que me gusta, pero creo que en el Valencia, por ejemplo, no tendría sitio. De manera més cachonta, José Adiós estaría vial que en la Rus Y sé que le diuen Mamaev, no sé por qué vos que el fichen. Eh, Toni Che parla de Milik, que també he vist abans a un altre sí. amic, JDS, que parlava de Shark, Kaputska, Milik i Robson Canu. Yo he dit Varsovia era Cracovia. Era Cracovia, ah. Kaputska. Perfecte. Eh, Leandro també parla de eh, Nagy, com hem fet ara, mm. de Hisai i de Robert Mack, com acaba de dir eh, Pablo Oliva. Isaac es, bueno, ya no es un descubrimiento, ¿no? A nivel, yo creo que europeo, Isaac es el, lateral derecho titular de, del Nápoles. Aquí Chilet sí que conoce mi, pasión por el Empoli de, Sarri. Y Isaac ya era un jugador que, destacaba con Sarri. Era un jugador eh, fantástico, que, ha crecido mucho de la mano de, de este entrenador. Se lo llevó a, a, Nápoles y en el Nápoles ha hecho un, temporadón. Entonces yo creo que es un lateral de, de lo mejorcito joven que hay, que hay ahora mismo en Europa. Y sobre Eh, Robert Mack es lo que comentaba. Al final es uno de los jugadores que han destacado en Eslovaquia porque al principio del torneo todos nos íbamos a buscar a Hamsik y, y Mack está haciendo un torneo excepcional. que Desqueixeixen una miqueta de la, de la tónica y del tuit de, dels islandesos y también eh, Ricardo Tarraca apunta a l'austríac, a Baumgartlinger. Sí, eh, juegan Austria... Pues, pues, pues es cara rara, no, no. eh, pobre, ¿qué pasa? es que a ah, usted juega con un 4-5-1 o con un 4-1-4-1, ¿no? Y, creo que todavía no tiene definida su posición, porque como, como interior me gusta, es un jugador que como interior me gusta, eh, como llegador me gusta, pero tal vez creando juego no me apasiona. Entonces, eh, quiero seguir viendo lo que puedo ofrecer y creo que igual el salto a una liga eh, grande se le quedaría se le quedaría precisamente grande, por así decirlo. Bueno, después continuaremos y eh, tots els eh, tweets que he enviado sobre futbolistas eh, tapats, que vas a Folgado, los terminan también tu noms y No, i li a comentar día le iba y me agradaba el lateral eh, esquerra de Portugal, Guerreiro, pero la ficha ya el Dortmund también. Mm. Sí, sí, sí. También bueno. es molt, és molt 23, sí, estaba en Francia, no? Estaba en Francia jugando. Mendes Connection amb tota la mà que han tingut en el mercat portuguès. I, 23 pues, anys, eh? Me, me ara que venia un bo... Pre però precisament... Ara una cosa, la lateral esquerra que el València, és la Déu... Guerreiro, me, me pareix un bon, bon lateral. No tenies a voler amb Julen? No. És que sí. Vale. 12 <laughs> i, i 20... Eh, vos anava a preguntar també, què destaqueu d'esta de euro? Mm, a banda dels lamentables incidents que estan havent de... Que, sobre, eh, que sobren equips i que la UEFA ha de plantejar-se per a la següent edició, no sé si ho farà, en funció dels diners que hagi guanyat en esta, però la UEFA ha de plantejar-se reduir-la. Jo que a reduir no van a reduir. és una barbaritat. Hi ha equips que només guanyant un partit en l'última fase poden accedir a la segona fase. Vull dir, és una burla. Altra cosa és que els equips que han entrat burla, un eh? poc eh? pues, per, a, per a omplir i que era la quota exòtica estan rendint més o menys bé, això sí. Jo, jo estoy de acuerdo en que de, de... ¿Que siga tan llarga? Sí, porque... Eh, es matar al futbolista. Habríamos, eh. habríamos conocido tal vez eh, a jugadores de Hungría o la gente habría conocido a los jugadores de Hungría, a jugadores de, Albania, de selecciones inferiores, incluso de Rumanía, que, probablemente igual se, hubiera quedado fuera. Yo creo que son posibilidades para que estas selecciones acudan a una cita grande y que los jugadores también puedan dar ese salto. Y, y ¿por qué no sorpresas? Porque en el grupo de Portugal todo el mundo pensamos que con un grupo con, <laughs> Hungría, Austria, eh, Islandia, Portugal era clarísima la primera. Y al final, ¿por qué no pueden dar sorpresas y dejar a selecciones grandes fuera? Yo lo veo bien. Jo, de tota manera, jo no seria partidari de, de repetir este model més que res perquè ja durant la, la temporada regular se fa tan llarga mm. se fa tan llarga que, que el, eh, moltes grans seleccions s'han acusat cert desgast, eh, fatiga, i això fa pues, que, que costen molt d'obrir alguns partits que, que s'estiga reincidint tant en la, en la zona Cesarini esta de tots els gols en el, en a partir del, del minut eh, 85, eh, que no ha hagut seleccions que, pues, precisament igual per, per fatiga i aquesta càrrega hagin eh, pues, el, el, els ha costat tant i, i, i, i, i també per una qüestió quasi, quasi romàntica és que m'agrada també pues, el, el model més, més, més, clàssic. Eh, més clàssic, sí, el que estem també. acostumats. Mm. Ara, era més eh, bèstia, per dir d'alguna manera, que se mantenga el de quan érem nanos, el de l'anterior Eurocopa que se va jugar en França, el de 8 equips, 4, els, 4, els 8 millors equips d'Europa, vull dir, eh, dos grups de 4 i ahí, vull dir, no hi havia eh, un equip fluix o dos que te poden, no, no, ahí els 4 que entraven, ahí sabies que eren tots els partits a Sí, però encara, encara que tindré pues, eh, alguna quota exòtica que sempre pareixia reservada als, als mundials, poder mm -hmm. tindre-la en l'Eurocopa, pues, eh, també, fa, també fa goig. Té, té el seu goig. Perfecte. Um, abans de que entrem en el terreny on Folgado me va enyanyar segur, que és el de la selecció espanyola, Eh... No, no, per què? <laughs> Sí, perquè te conec. No, no, no. Eh, I sé que li tens ganes al tema. No, no, no. Eh, també m'agradaria cridar l'atenció sobre això, eh, la quantitat de cafres i d'incidents, vull dir, lo mal que ha plantejat la policia francesa a vull dir, està, està França com per albergar un Mundial o, o, o unes Olimpiades. ser una euro llevan de cul... No, n'hi havia també molta... Eh, la, la mirada i l'atenció posada en l'alerta la, eh, terrorista eh, i... mirant lo més gros se'ls han, se han colat els maleants mirant el terrorisme islàmic sí. se'ls han colat els, els maleants sí, i també no sé si n'hi ha certa un context pues, eh, també el, el 180, quan passava tot el drama dels, dels hooligans, mm. eh, mhm. també se va cultivar a partir d'un desencant eh, social per la crisi econòmica que n'havia als anys eh, 80, pues, que això fa que la gent explote tota la seva eh, frustració i tot el descensís eh, generacional quan, quan va al camp. I ara pues, estem en una, en, en una època de la societat també pues, de, de ressaca d'una crisi eh, fortíssima. Jo crec que també són factors que, que fan pues, que en un escenari com, com este pues, existisca el risc augmentat de que puguen passar tot, tots aquests incidents, però per a mi és la principal notícia, més enllà de lo que passa en el terreny esportiu i del rendiment que estan donant les, les seleccions, que, pues, eh, jo no recorde un, un campionat que s'hagin narrat tant mm. i, de, i entre tantes distintes seleccions, perquè a, a voltes era una cosa que pareixia reservada a anglesos... I dins d'això, vull dir, el fet que puguen arrear-se en el carrer és més complicat de controlar, és, una, és un tema de la policia que per a mi està errant perquè, eh, torna a dir, eh, mirant lo gros se'ls ha colat lo xicotet, eh, però també de l'organització de l'Euro, vull dir, no, o sigui, però eh, pa, estan, passa... estan entrant, estan entrant aficions als mateixos jocs del camp en, en partits. El tema de les bengales de l'altre dia. Eh, mm. Eh, diuen que pràcticament no, no, no hi ha eh, escorcolls eh, personals de, eh, de la policia, cacheos, que es diuen en castellà, eh, que pràcticament no te demanen la, la teua documentació. Vull dir, jo vaig, a Mesta, jo són... vaig a Mestalla, i a més me pareix bé, eh, no és una crítica, tot el contrari, és una alabança perquè això és la meva seguretat. Jo vaig a Mestalla i entre per la porta de premsa, que el tio mos coneix per el nom de pila, i te demana el DNI i te fa obrir la maleta que sap que portes els trastos per retransmetre, però és que me pareix lo normal, vull dir, vull dir és que és el nivell de seguretat que hauria sí, d'haver-ne. S'ha de complir sempre en ICSL tot, tots els eh, protocols. De tota manera, també és que eh, s'enfrontem a nous, quasi nous models de, de violència, perquè, per mm. exemple, el eh, lo que està passant en els aficionats eh, rusos, rusos. Es, es, es, un escenari completament novedós. O sea, para, para militars que para ni els interessa al futbol, fútbol ni van a voler, simplement van allí experts per a... en, en guerrilla urbana, en, sí, arts, sí, sí. en arts marcials, eh, no és la lògica esta clàssica i tradicional dels, dels hooligans anglesos de 50 contra 50, tots uh -huh. borratxos, a pit descobert i que, que, que dins del, de tot lo cafre que és podria tindre la seva lógica entre cometes. O Això una cosa completamente eh, distinta y un fenómeno que, que ha de abordar me señala de lo que implica el futuro. Por lo que decías, Chile, eh, en esta comparación o, en esta diferenciación de, los radicales, sí que recuerda un poco a, eso que, has dicho antes también de, los años 80 en Inglaterra, que era quedar para pegarse directamente. O sea, era una sensación de de querer estos, Estos, vienen a pegarse. Claro, es que a mí, de hecho, en el, en el partido Rusia-Inglaterra, salvando las distancias porque la infraestructura de los estadios ha permitido que no pasen cosas como, como la de Heysel, o, como Hillsborough, esas avalanchas, pero sí que es cierto que, cuando yo veía a unos y otros pegarse, me recordaba un poco a, lo que se vio en Heysel en ese sentido de, aficionados Liverpool y Juventus que, se, pegaban los de Liverpool que van a por los El problema de Heysel ve, ve Donat per la final de en aquel moment era Copa d'Europa que se hmm. juga la temporada anterior entre la Roma i el Liverpool, on el Liverpool guanya 0-1 en Roma i els eh, eh, ultres italians eh, pràcticament anaven atropellant eh, anglesos per els carrers de Roma amb el cotxe, perquè la final se va jugar en l'Olimpi de Roma, en la casa de la Roma, y, mm. i va guanyar el Liverpool. I a, eh, a, anaven guardant-la. I com en Bèlgica pues, tenen una manera un tant especial d'entendre de, la seguretat, arriba a final eh, es barrejaren tots i se van muntar el, el cacau. Mm. Però és que això està arribant a tal nivell que de, el demà el diari Mirror publica els plans dels ultres croats per a rebentar el partit Croàcia-Espanya. Vull dir, en o si tot, on van estar, què van a fer... Jo estic, jo estic mirant-lo ara i estic al·lucinant. Vull dir, estem ja en un nivell... Però, però lo pitjor és que damunt ho faran. Lo pitjor és que avisant ho faran que és el que jo no acabo d'entendre. Sí, no? que, que damunt tingués que no sigui una cosa que, que te pille de, de sorpresa. En el cas de, de, de Croàcia, ja en la Lliga Croata és mm. eh, tradicional que hi ha gent també molts incidents, també en una fortíssima vinculació en plantejaments polítics eh, extrems que, i que inclús pues, eh, han dut a, a, la, a la federació a, a haver de prendre mesures fortes i això mm. pues, traslladat a un context de, de selecció i, i damunt en una conjuntura en la que sembla que, pues, que tots tenen dret a, a repartir i s'està re, retroalimentant una atmosfera hostil entre pràcticament eh, moltes eleccions pues, fa, fa temer un escenari chungo. ¿no? Yo creo que ha una selecció o, o uns aficionats que estan dando ejemplo eh, en toda la Eurocopa. Irlanda del Nord. No, República de Irlanda. República de Irlanda, eh, el, ver mm. las imágenes con... Están que dos, eh, cada a la a la manera, mm. pero estando en la li colorida y a mí un colorido chulo Sí, y, ver como, por ejemplo, el, otro día cuando pierden 3-0 contra Bélgica, en la fanzone de, de Bélgica, como aficionados irlandeses eh, manteando a gente de Bélgica, había ganado Bélgica, ellos habían perdido, tiene una situación complicada y, se lo toman así. Yo creo que eso es, al final eso es el fútbol. Y, y, hoy ha escrito precisamente un mensaje de Sergio Ramos uh ah, -huh. uh, en, en, su Facebook y ha pedido a la gente pues que eso, que el fútbol tiene que ser diversión y, y lo de los problemas pues ya suficientes problemas hay en la vida cotidiana como para trasladarlos también al fútbol. El problema és, sí sé, que ni han tantos problemas en la vida mm. eh, cotidiana que, que al final... S'acaba el reflectit del futbol. Sí, no, el, el, el futbol és una válvula d'escape en la que pues, expulsar i vomitar totes, totes aquestes eh, frustracions. Fogado, que no heu res, que molt callat. No, estic d'acord, Manolo, però bueno, és una tradició en molts països queden per a pegar-se. Abans li va fer menció mm. o, o Xile, en Holanda també van quedar Holanda, molt sí. sí. quedar-se. En, Bèlgica, en, Bèlgica, sí. en Bèlgica també, mm. i ara, desgraciadament, pues, venen a, a l'Eurocopa per a, per a pegar-se. A mi me sorprèn per lo que tu per lo que tu has, has dit abans, és una reflexió que fèiem l'altre dia, tanta seguretat, obligar a la gent eh, i a mitjà de comunicació a estar 3 hores abans en el partit, passar nombrosos controls, eh, vull dir, per a què? Per a que després l'altre dia, com vaig contar eh, en el partit que Espanya eh, guanya, vota un, tipo En una samarreta gris, mm. abrazados dos o tres de la selección o a Air, per exemple, vota un Ronaldo Y se fue una fotografía en Cristiano Ronaldo, o quan marca Modric, Y hagué un tío que votáis Se abrazáis en la piña de Corea se increíble és Si vota un boig y apuñala a, es que yo a, un a un futbolista, ¿Qué pasa? O le o, una punyada, Es igual, tampoco o pega un any esplà, vull tanta seguridad, mm. pero a, per no ho yo creo que França, Manolo, si això pasa en España... En França están digamos... ho tot. pegando de galtais, pero toda Europa. pasa en Francia y no pasa res. no res. Yo sobre, sobre este tema de, los hooligans y de la violencia en el, en el mundo del deporte... Perdona, eh, eh, Zucker va a decir, eh, después de lo que va a pasar el divendres, mm. que ella viene advertida a la policía de que venían estos eh, que, que ja havien tingut problemes en Croàcia, de fet, eh, Croàcia ha tingut que jugar algun partit de porta tancada per culpa mm. d'estos ultres, que advertien a la policia i que la policia va passar absolutament... Que també dic una cosa, si ells ho sabien, també és moment de, a l'hora de vendre les entrades que venen les federacions, saber a qui les, les has de vendre i a qui no. Vull dir, està bé que Zucker diga que la policia no va fer cas, val, però bé, no li vingues tu les entrades a, determin a determinats animals no, comentaba sobre, sobre este tema. Hay un libro que me parece buenísimo de Nick Hornby, que es eh, Fiebre de las Gradas, que para los, para los oyentes del programa creo que además es una lectura muy, muy suave, muy creo que te mete de lleno en la historia, lo cuentan en, primera persona todo lo que va viviendo. Y es un libro que, que además habla de, los hooligans, de cómo él coincide a veces en estaciones de tren con, con los hooligans y creo que es un libro perfecto para abordar también este tema. Perfecto. 12 y 32. a hacer una pausa para la publicidad y entonar de la puli y el Twitter, Ahora el els que está buscando la gente y también aprofitaré una miqueta hablar de la española para que Folgado me ponga a una miqueta que está desechando. 12 y 32. una pausa y tornemos. Diviértete con Conduce, siéntela... pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares. Es con seis millors especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Super Running. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla i carretera de Madrid. Si te agrada el sport, esta es la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tu tuiteas, el tuitea, nos tuiteamos. 8 34. venga, eh, vos agrada algún tapat que se ha visto en la Euro, pero Valencia? Luis Diu, Marco Parolo de Italia, la selección irlandesa al completo por garra más que por calidad. No es nuevo, para, sería valorado en el Valencia, Johan Caballo. Eh, mes 19 <coughs> eh, ligas FC Basel, Diu y sonaba para el Madrid y Atléticos. Eso decía la prensa albanesa. Eh, mes, pero así, eh, abore. Segons cansaron. llegit, per baix diu... Eh, 100%, Diu sin dudarlo, Milik, complemento ideal en ataque para Alcácer, hace más cosas que él. Paul dice el central de Suiza, Fabian Schär. Jesús Poveda diu Émbolo, delantero de, de Suecia, de Suiza, perdón. vale una, una leña, ¿eh? ya vale una leña. Está en el Basilea y, va a salir va a salir Basilea ese este verano. <laughs> Raúl Medrano eh, parla de Dragovic, Char, Émbolo, Musa Sissoko eh, del Newcastle. Juan Galera parla de Nani, Sissoko del Newcastle, Listeiner, pues. Perisic, Char y Witzel. Pues A gusto de Sanseres, de, los que ha dicho, el, el que más me gusta es Perisic. Creo que Witzel siempre está sobrevalorado Sissoko no me gusta para Valencia. Y, el otro nombre que ha quedado no, me acuerdo, pero el, creo que el que más me gusta es... Sissoko, Nani, Listeiner, Perisic, Shar y Witzel. Y Listeiner, llega Dani Alves a la Juventus, eh, igual sale, pero es que Listeiner igual ahora quiere trinchar o quiere coger un, contratazo. Evidentemente Dani Hidalgo para la de Sissoko de Francia mal poderío físico, una bestia de no sea un jugador. <laughs> Eh, Manuel Martínez la de Embro buena pinta eh, un Valencia para de eh, Milik, Moutinho. Digo encara que Pallé ho imposible Y y Milik Moutinho También Eh, més eh, José eh, no, eh, tal, Paco Ballester <laughs> diu, Jardel, ah no, espera José Ruiz Murgui diu, mala besta y se de Francia, un poderío físic Javier MT diu, ¿fichamos a Norito o qué? Pues que no Pedro diu, Char de Suiza, ya sonaba hace años como central de futuro, imagino que será caro Glick, llegamos tarde, y Pintiri, Rumanía, perro de presa Pintiri uno un dels jugadors que sempre ha destacat eh, Pablo Leiva. Eh, José Vicente García Lario parla del poderío físico de Sissoko. Eh, Vic 11 parla del deu de Suiza de Xaca, muy buena pinta. <clears throat> diu... Eh, Àngelo Lítrico diu Nagy i Memusha que imagina que sea de Albania. De Albania, sí. Es un jugador que, que como Albania... Utiliza también a, Allen que es un lateral que hace de carrilero. Memusa juega un poco más por dentro. Y es un futbolista rollo interior que a mí está haciendo una buena Eurocopa. Es un jugador que me gusta. José Luis parla de Pazan, central de Polonia, En cara que digo que la meva debilidad es Arnautovic. Aitor Linde diu... Eh, que decir todo lo de Nani, que apunta desde Turquía para hablar del tema, de Gustavo Gómez ya nada, pero yo creo que Gustavo Gómez está pro junto. Eh, junto con Costi son los que más me atraían. Mar Fabián Schall, central de Suiza. Ángel para autores de un payet. A seguir así con los programas. Soy los amos. Soy los peamos, pero vamos. Eh, Carmen Llegas dijo que tenía ganas de escoltarnos. Eh, mm, Vicent parla del lateral de Albania, pero no me la noms o sea, ahí tendré que preguntarle a... No, el lateral izquierdo claro el, lateral izquierdo es Agogi es, un, buen lateral eh, el, otro imagino que, que se referirá a Isaac Entonces, eh, son los dos laterales. Isaac es el, el, más conocido y el mejor, pero, pero Goyen en el lateral izquierdo no lo está haciendo mal. 278, això és els Senaus que vos han cridat l'atenció. lo què te pare Espanya el divendres? Què me pare Espanya? Sí. Me va agradar, Manolo. Crec que és la millor selecció que hem vist fins ara en, en Eurocopa, per damunt de França, per damunt d'Alemanya, per damunt d'Anglaterra. Evidentment hem d'esperar a que Eh, topete a un equipo de de, superior, ...pero yo, fins sara Manolo, ...creo que es la mejor selección que, he visto. Sí, yo sabéis que soy anti Vicente del Bosque, es, conocido por todos, pero sí que es cierto que en esta Eurocopa España, no por la mano del Bosque, porque creo que, esta selección se maneja sola, eh, es la mejor selección hasta el momento en la Eurocopa. Por, por la influencia de Andrés Iniesta, que ningún jugador en la Eurocopa está al nivel de Andrés Iniesta, por la pareja de centrales que creo que Pique y Ramos son la mejor pareja de centrales del torneo. Dejé hasta el nivel de Neuer y de, y de Buffon, sin lugar a duda. Y luego Jordi Alba, jugadores como Jordi Alba, Silva y el propio Álvaro Morata, y no hay que olvidar evidentemente a Nolito, son jugadores que están rindiendo a un nivel muy alto. Y España, yo la veo ahora mismo la máxima favorita para ganar Eurocopa antes que Alemania, Francia o, otras selecciones. yo, yo firmo el 100% del plantechamiento. Eh, I, I a banda és que destacaria que Espanya ha, eh, ha pogut recuperar el, la vitola de, de favorit sense renunciar a la seva idea, eh, que era algo que després de la batecada que, que te pegares en, en Brasil, en Brasil, dels dubtes que hagin pogut eixir inclús fins a l'últim amistós i veient com es va desenvolupar el primer partit que, que te costa molt obrir la, la llauna, eh, pues perfectament podries mm, haver optat eh, per un camí més, més curt, intentar buscar el gol per, per a tres vies, però no ha renunciat a aquesta filosofia, ha, ha, sigut, ha continuat creguent en el, en el toc i en el que la va fer gran en, en, el, en, en, en campionats eh, passats i, i tot i que la seva hegemonia ja estiga eh, desdibuixada, avui per avui, pues és no, no, no hi ha altra selecció hmm. que, que siga tan convincent com, com Espanya i damunt guiada per un, un Andrés Iniesta que inconmensurable el, el campionat d'Iniesta està fora de, fora de categoria hmm. encara que havia... Hi ha un tuit, Manolo, perdona que jo crec que és el tuit del, del campionat és de Diego Latorre, Dieguito sí. Latorre no, ah, molt bo Dejate de joder, no sos de verdad. Dejate de joder, Iniesta, no sos de verdad, me Hay, un anterior que puso suerte que Messi no ha decidió jugar por España, porque si no, el resto de selecciones con Messi y Iniesta deberíamos de disputárselo el segundo puesto. Bueno, pues también, es bo eh, Ahora, y yo, eh, hablando antes de que me toque hacer una de boca del diablo y, y, que pense que de hacer en estos casos, eh, yo creo que España va a hacer un primer partido pro discret contra Chequia, del cual el único que es incapaz de desatascar-lo és Iniesta. Eh, els primers partits també són, són complicats. És, el primer partit de cada selecció és molt complicat, això és cert. Eh, crec que en este segon... Eh, crec que Turquia era una ruïna, sincerament. Mm. Ho dic com ho senc. Eh, I me dóna l'impressió que Espanya, quan eh, va amb el vent a favor, té un tipus de joc que és mm, molt eh, és molt vistós vull dir, eh, t'enamora te, te eh, comences a tocar i tal, no sé què eh, me costa veure esta selecció encara quan arriba el moment de, el moment de enfrontar-te als equips grossos vull dir una Itàlia te pot tocar, que Itàlia no és tan vistosa però mm, sap el que ha de fer per a desactivar un equip, i més quan un equip té les cartes tan marcades, que és el problema que jo crec que té Espanya. Espanya té les cartes tan, tan marcades i té una falta de plan B tan evident de tota manera, estos partits... Ara, ara sí, estos dos partits han servit en una competició gran per a recuperar part del crèdit que llançarà el FEM en el model del, 2014. No, i que... Per a mi això sí i que banda... Jo ara crec que la selecció molt més que abans del, del, són, del, del primer partit. Són partits que tenen molts eh, matisos, el primer perquè la, eh, el rendiment no va, ser, no va ser del tot vistoso o brillant i costa molt marcar, després està clar que, que Turquia defensivament és un equip eh, caòtic, però també són partits que, que t'alimenten l'autoestima la, i això també se pot reflectir eh, en partits de, de més envergadura contra rivals més exigents pues que d'alguna manera tot el que has anat eh, recuperant en quant a alegria, convicció, creure en les teues eh, possibilitats, eh, també se farà palès quan, quan arriben partits ja, ja més exigents, contra Itàlia, contra, contra Alemanya, contra França. Eh, crec que sí que sí que se veurà, sí que se plasmarà part de, de lo que has anat recuperant anímicament en, en estos partits. <clears throat> yo en, función o a España creo que hay un cambio clave hay un cambio clave del primer partido al segundo y creo que es la posición de Nolito Nolito contra Turquía comienza a jugar más cerca de Morata y es Jordi Alba el que es un carrilero puro Nolito deja de, de, jugar tan pegado a la línea de cal y eso le favorece a, a, la profundidad de Jordi Alba y que otro lateral tenga que estar más pendiente de, de fet, de... Noleto hi havia voltes que arroseaba molt el defensa, el treia cap mm. al centre y eh, els millors passes dichos eh, a l'espai, a la banda els mm. els varen de Iniesta a aquesta banda esquerra precisament per el moviment d'arrosegament que feia mm. Nolito cap al centre yo, yo creo que, que, que al final la posició de Nolito puede ser fundamental y, y eh, quería que, que, bueno, que nos diéramos cuenta ¿no? Mm. de cuando hemos dicho los posibles rivales que pueden hacer daño a, España, el primero que ha salido o que has dicho, eh, has dicho Italia, y, el y, el primer nombre que ha dicho eh, Chile también ha sido Italia. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que solo hay una selección en la Eurocopa yo, como, siempre, Alemania no la done permosa. Pues yo creo que esta España coge a Alemania y yo creo que la sensación que tengo, creo que Alemania no tiene nada que hacer porque creo que en ¿Eh? ataque <clears throat> Alemania no está como en otros torneos. Sin embargo, Italia, más allá del ataque, su centro del campo me parece que, la telaraña que siempre prepara Conte con ese 3-5-2, que ya que ahora sí Allegri se lleva muchos méritos por cómo lo hace la Juventus, pero no hay que olvidar que el que preparó a la Juventus cuando no estaba tan a un nivel tan alto fue Antonio Conte. Y además el sistema suyo es el clásico y veremos si lo hace también en el Chelsea. Sí. Y, y, creo que Italia, con, con, ese centro del campo y la pareja de tres centrales que tiene de la Juventus. La BBC. Es, es, es una selección bárbara. Sí, yo estoy de acuerdo. De fet, Manolo, yo ya pronosticaría una final italia españa ¿ya Ja estem ahí? Sí. ¿y si van pel mateix cosa del no, no, No, van, no van, no van, no van. No van, no van, no van. No van. Si Espanya, si Espanya, no si Espanya guanya davant mm. Croàcia... Jo no, no pronostiqué finals. Jo no. us dic abans el que li deia, la reflexió que li feia abans a Pablo Leiva. Xile entra malament en la Copa mm. Amèrica i, mm. i a eh, Pizzi el volien matar després del primer partit i Mèxic era la gran sessió del torneig i a nit Xile 7, Mèxic 7 Pare, a mi me gustaría no, a... di que partit de partit a mi fins ara el que he vist no me desagrada Tú lo que tens és unes ganes de que se la pegue Espanya de, de, però, però, vamos, però, però, unes ganes, però Manolo, per què oh, això? Perquè se te nota, Manolo, quan parles és evident a veure, és evident. jo tengo que decir si que, la, la sensació... Que la sensació que dones és ixa. La sensació que dones és ixa. Jo, estic d'acord si que... La gent que opina en el Twitter, però la sensació que dones és ixa. Si jo diguera que Espanya està jugant malament, que no té mèrit el que està fent, que... Has dit partit discret davant... Eh, partit discret davant de Txèquia, me reafirme... Li guanyades a ningú l'altre dia. I l'altre dia Turquia... Escolta, mm. escolta, Mehmet Topal de central, en el primer gol, en què està votant. Sí, sí. Joder, no s'enganyem, ara si és que la Turquia és una potència mundial. No. No és una potència mundial. No, però que jo crec que hay, que darle cierto mérito a, a la victòria de Sí, no dic que no tinga mèrit. Vull dir, Espanya és un equip que quan mm. agarra un equip d'ixos li sap traure molt de suc i quan el marcador comença a anar a favor te passa per damunt. Yo de todos modos... que estén en un torneig que costamos guañar guanyar, eh? Mm. eh sí. en un torneig que... Eh? La... Pues, una cosa dient que... si costa guañar, con tres a Siguen, siguen que yo tampoco soy de del Bosque, pero no se li pot llevar mérito a, a, tornar a ensamblar equipo después de que del, de la dolentísima gestión que va a hacer en pues Brasil a nivel futbolístico y humano Yo creo que hay una diferencia en, el porque la alineación prácticamente no ha cambiado y la diferencia es que los jugadores de, de Barça Madrid llegan como un avión y la aportación del resto es buenísima. Porque la final de Copa de Iniesta y de Busquets, la final de Copa del Rey y de Piqué fue un auténtico escándalo y eso se está viendo en esta Eurocopa. Piqué está a un nivel más alto que Sergio Ramos, de hecho. Y, yo lo que creo es que, esos jugadores llegan a un nivel físico muy, superior al que llegaron en Brasil. El equipo estaba muerto en Brasil físicamente. Yo creo que eso también es cuestión del, no ya de la preparación física, sino probablemente del cosmetic de la selección. ¿eh? Puede ser. Yo siempre he defendido que, ojo, pero mi, crida la l'atenció el, el, el, el, el de los futbolistas españoles. A mi del eh? A mí del Bosque no me gusta, pero yo defiendo que hay una persona que trabaja muy bien en ese cuerpo técnico y es Toni Grande. 12 y 40 y vaig a salir de... me folgado per que me puedes enganyar y digues que yo voy que perega España. <laughs> sense llevar-li mèrit de ningún. Mm. No me agrada la manera ni cómo va a repartir mèrits Vicente del Bosque a l'hora de fer la llista i que a Saúl a Mario Gaspar i a Paco Alcácer es va fer una putada i podrà eixir molt bé i podrà guanyar l'euro però per a mi va ser injust en el repartiment de mèrits a l'hora de fer la llista i com ho veig així i ara és molt fàcil dir ah que Mota va fer dos gol l'altre dia perfecte jo vaig dir sempre Manolo Paco, Paco, nixe, Paco nixe equip s'haguera un flat a fer gols l'he dit? sí no no el Morata sempre. futbolista completíssim sempre el eh, de Morata per, a mi, per, a, per a mi per al joc d'esta selecció me quadra més Paco i ho dic ara Bueno, pero que pueden estar es dos. Y falta que podrían estar los dos, que son compatibles. Correcte. Claro. Correcte. 12 i la última la pausa postre Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Power of la pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alpapar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua Radio. 12 i 50, avui sí que me li dedica més a, la hora. més jo crec que también para a desempalagar una miqueta bebé. Porque, eh, perquè en el València, senyors, jo deia al principio eh, del programa que estem una miqueta com la canción de la más grande de Rocío Jurado, estem en el punto de partida, vull dir, estem... I esa cançó yo no la conec, bueno, no. No coneixes? No, busca en el punto de partida de Rocío Jurado. <laughs> No la conec jo, esa, de veres, busca el eh. momento en el que ho diu, vull no me fiques tota la canción. que te conec. Con todos los respetos a los fans de... de, de, Rocío Jurado. La, más, grande. La más grande, lo que eh. digáis ya creo que, que en esta en esta que yo no, que yo no soy fan, en ¿eh? este programa no se no ha sonado nunca el piqui piqui no ni, son, no, ni sonará y va a sonar Rocío Jurado no, no, sí, sí, eh, sí, que vas a comparar vas a, comparar vas a comparar no no no yo lo dejo ahí Manolo no piqui piqui no para de sonar por ahí eh, ¿Eh? Yo, ahora, yo ahora las calavoltas las corte mes y me recuerdo de Leiva que la va a descubrir así famoso En efecto, tú así, pero ahí. No pasa de sonar, pero ahí. en efecto, pero así, pero así, no. Les ah, sis eh, són més de Sweet Caroline. Correcte, són més del Sweet Caroline, de Neil Diamond i de la, i de la selecció d'Irlanda del Nord. Deia, estem una miqueta en el punt de partida. Vull dir, el diumenge passat a les 3 hores estàvem parlant de que era una setmana en la que semblava que Kostic, etc etc etc i estem una miqueta més o més igual. Kostic sonant prou, des d'Itàlia diuen que se reobri la via d'Iaguarà per al València de Futbol, diuen que fins i tot eh, està la millor col·locada la l'oferta i això és una cosa que ja vos contarem el dijous un moment, la que és, por, por eh. favor ¿Qué? portes un polo Sí. Podries haver-ho chat. <laughs> Espanya, fuerte la bandera si ahí. Que, a veure, però si és que <laughs> el que, el que tens l'obsessió és tu. Vaig a penjar en el Però si és que el que tens l'obsessió és tu. el que tens l'obsessió és tu, Folgado. Te ho estic dient. Eh, deia que en Itàlia ja eh, diuen que l'oferta del València supera la de Roma, Increïble. però està per darrere encara de del Nàpols, que sembla que s'ha afegit també aquesta festa, eh, i també va ser un dels noms esta setmana que anem a tornar... De... Pues en tota la mortera que va agafar la, la Roma per, per traspassos, sí. és, és curiós que encara... Jo el dijous ja vas contar que... Jo el dijous ja vas contar, però m'havia arribat que igual l'oferta de la Roma no era tan sucosa com el Bologna se pensava que anava a ser. I, I pel i que també compten... hauria de donar que, ve, que pensar que la Roma pone, eh, podent dispondre de, de... Un altre perfil de futbolista millor, pots dir? Sí, no? I, de, i, i tenint tanta pasta... Tenint cash? Eh, no no, no, no fer-te tant. Algo superior, vols dir. Sí, sí, no, sí. Y no, que probablemente... No, lo, no oferisca tanta pasta. Y probablemente lo, lo conocen mucho mejor. Sí, sí, Porque clar, al final això. el scouting en Italia, pues... Eh, tira mucho por Italia. Eh, en España... Es un mercado más proteccionista. Claro. Sí. Entonces, si no se atreven del todo a tirar tantos millones de euros, igual es por algo. A mí es un futbolista que me gusta, ojo pero sí que és cierto el que comentaves, que, que igual si, eh, si miran tant el dinero, per algo serà. I que porta un any, també. Mm. Sí, sí, sí. Folgado, què dius? Pues que el problema, Manolo, el embús està en... En las Isides. En las Isides. En la de Isida, en Negredo, en Enzo, en, en Piatti, en Sisir Abdenur, Aderlan, que sembla que... Clar, que és que sin fixar-se molt en Negredo, tots... però <laughs> hi ha una llista raere de Negredo que també tenen que sí. No, no, i... Sembla, Manolo, que de tot probablement probablement per les informacions, Olimpiakos, Besitkas, qui més a prop estiga d'eixir siga, eh, siga d'Arlan. Uh mhm. -huh. Per les informacions d'ofertes per als descartats del València, perquè ni ofertes per Piatti, ni ofertes per Enzo, ni ofertes per Negredo, vull dir, no es meneja. Abdenur, no sabem res de Abdenur. Es que cobran mucho. Eh? Res de Abdenur. los que has dicho cobran mucho. Sí, sí, però es el València que... nece necessita... Sí, sí. Eh, Després, Mendes... Llevar-se l'astre damunt. Mendes sí que té certa facilitat, perquè ell maneja varias eh, galaxias que, <laughs> que, que, a voltes conecten vale. entre ellas que una es pues... ¿Estás comparándome a George Miller Darth Vader? <laughs> sí, es el padre de, <laughs> de Dodge. No, el caso es que, que sí, pues que n'hi un, com una galàxia pues, que és la dels clubs grans, els grans eh, transatlàntics europeus, tipus pues, Madrid, Chelsea, eh, Atlético, que sempre n'hi ha molt de d'intercanvi de, de, de, futbolistes en aquest circuit tancat, però quan algú ja cau una miqueta en, en desgràcia o, o, no, o no surt bé pues, un, el, el rendiment d'algun futbolista, ja, ja s'activa pues, com una sèrie B de, de clubs, també eh, en, en, en la influència, en l'àrea d'influència de, de, de Mendes, que se li troba facilitada. Hi estan pues, clubs turcs, eh, grecs, també espanyols, pues, eh, estava el, el Depor, el Saragossa en el seu dia, el, el Oporto i el, i el València probablement eh, encara estiguen eh, no, no estiguen encara pues, en la en aquesta primera eh, divisió a la que feia al·lusió d'Es i, i pues, en aquest sentit fa, fa pensar que un futbolista com, com Aderland pues, puga tindre una eixida eh, assequible pues, en mercats com el grec i el, i el turc pues, que, que ho compren tot. Mm, de fet, clars. jo deia, eh, per, per molt que mos diguen que Mendes no està... No està sem Mendes sempre va estar, entre altres coses, perquè tu a Mendes no el pots, en veritat de la paraula, i crec que se pot dir a la Menching, no el pots encabronar, encabronar quan és el que te té que buidar la plantilla. Clar, mm. és que el necessites. És que el o sea, necessites. Si és, la que, si és el que t'ha plenat la plantilla, és ah. el que ha de buidar-la. Bueno, és que el, el nombre de, de Jorge Méndez en el València... Eh, entre altres coses, per això me quadra prou la insistència de Turquia de la possible destinació de Nani al València. Me desquadra la possible fitxa que puedo tenir Nani. A mi és un futbolista que, ojo, que... Ha no, rendido... no dic que m'agrada el Salari futbolista. de Nani, és de veres. No, no, no, no dic que m'agrada el futbolista, són dos coses diferents, Pablo. No Estic dient que es, tanta en l'òrbita que està no m'extranyaria ni el més mínim que, en efecte, la insistència que n'hi ha en Turquia vinculant Tanani amb el València Club de Futbol eh, tinga eh, la, el seu trellat en què es dirà, com deia este senyor, és una de les galàxies que està manejant Jorge Méndez. Però jo, la sensació que tengo con Nani es que en Turquia saben que quién es el representante de Nani y saben quién hace negocios con Nani en, en España y a un club, al perfil de club al que puede ir, el único que se ocurre es el Valencia. Es decir, de los grandes no puede ir Nani, de, los que juegan Champions de arriba. Eh, al final, España, ¿a ti qué club se te ocurre? Nani, que puede ir eh, en la Liga Española. El Valencia. Sí. Entonces, yo la sensación que tengo es eso, que están un poco jugando a, a, ver dónde lo colocan. ¿Es, Méndez? Es Méndez. Nani es Méndez. Nani tiene un representante, pero, que es... ¿Cómo era? ¿Un parceiro? Un parceiro. Un parceiro. Mm. Es que, siempre en, en Transfermark, que habitualmente ahí es buena información, sí. Eh, que el representante es Pastorelo. Eh, Pastorello. Pastorelo, Pastorello? Sí, fica Pastorello y Partners. Mm, pues igual es Partners... <laughs> Son parceiros. ¿Ves que partners, Son parceiros, que digo También digo que la valúa de mercado es de 14 Ah, una... Milions i mig té una... i Síria per 8. Eh, eh Síria per més de 8, me diuen a mi, de la, del Fenerbahce. Digues, eh, Vicent. Sí, no, jo, en el cas de, de Nani, mm -hmm. pues... Eh, està clar que jo crec que d'alguna manera la, la influència de, de Mendes no va a desaparèixer del, de la nit al dia eh, va, va estar present... més, lleva de la nit al dia. La sí. influència de Mendes, mentre estigui a Meriton, no va desaparèixer. I és Perquè forma, part, són, són forma socis, part del sistema. Són socis, en efecte, sí. ja està. Sí. I altra cosa és que, no sé, pues la temporada tan dolenta que, que ha patit el València, totes les suspicàcies i recels sobre la excessiva influència que, que ha tingut Mendes en la planificació de l'equip, puguen fer servir per a que, tot i que aquesta influència continuï encara i, i estic ahí perquè és, eh, és, és sistèmica, forma part de, de lo que és eh, Meriton eh, i Peter Lim, pues sí que s'exercisca un cert filtre que un, un xicotet dic que faça que la relació de Mendes en el València puga ser eh, privilegiada en el sentit de que és un representant al que has de tindre en compte però que, que no t'ha obligat tot l'equip, que el, el jugador estrella perquè la seva eh, cartera de clients és bona, eh, puga ser un d'estos futbolistes, però que no... Que Ara jo tant. crec que fa falta més tirar mà d'ell eh, per a que buide que per a que ompliga, perquè fa falta buidar i molt. Senyors, arribem a la fi del nostre programa en el dia d'avui. Pablo Oliva, moltes gràcies. A vosotros. Vicent Xile, moltes gràcies. A Colado, te veus demà. Me queda loco en el polo que pones la bandera. Si és que eres tu el que tens l'obsessió ixa. Si és que al final se arde del bosque. tot. si és que tens tu l'obsessió ixa. Estic fart de dir-te-ho. Estic fart de dir-te-ho. I no fas que i no fas cas. Senyors, ho deixem així demà tres més quart. El Murciola, com Vicent sempre, en Levante Televisió. Nosaltres tornem 11 i mig, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. A mí me pasa lo mismo